وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Na Nuhu زماني ناسي تكمويتكيا ناتكموكو na نواتواكي كتوكانا نشيدا كوبا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين na tukamnusuru na watu waliozikanusha ishara zetu hakika hao walikuwa watu wabaya basi tukawazamisha wote وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين Na Daud na Suleiman walipokata hukumu katika kadhia ya konde walipolisha humo mbuzi wa watu usiku. Na sisi tulikuwa wenye kushuhudia hukumu yao hiyo. Fafahamnaha Suleiman wa kullan atayna hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين Tukamfahamisha Suleiman na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu. Na tuliifanya milima na ndege kuwa pamoja na Daud imnyenyekee na imtakase Mwenyezi Mungu. Na sisi ndiyo tuliofanya hayo. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون Na tukamfundisha kuunda mavazi ya vita kwa ajili yenu ili ya kuhifadhini katika kupigana kwenu. Je, mtakuwa wenye kushukuru? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Na tukamsahilishia Suleiman upepo wa kimbunga wendao kwa amri yake kwenye ardhi tuliyoibarikia. Na sisi ndiyo tunaojua kila kitu. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Na pia mashaitani wanaompigia mbizi na kufanya kazi nyinginezo. Na sisi tulikuwa walinzi wao. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين Na Ayubu alipomwita Mola wake mlezi akasema, "Mimi yamenipata madhara, na wewe ndiye unayerehemu kuliko wote wanaorehemu." فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين Basi tukamuitikia na tukamwondolea madhara aliyokuwa nayo na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehma inayotoka kwetu na ukumbusho kwa wafanyao ibada. واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين Na Ismail na Idris na Dhulkifli wote walikuwa miongoni mwa wanaosubiri. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين Na tukawaingiza katika rehma yetu. Hakika wao walikuwa katika watu wema. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ na Dhunnun alipoondoka hali ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake basi aliita katika giza hapana Mungu isipokuwa wewe subhanaka uliyetakasika hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu fastajabna lahu wa najjaynahu min alghum wa kadhalika nunjil mu'minin basi tukamuitikia na tukamuokoa kutokana na dhiki. Na hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Wa zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Na Zakaria alipomwita Mola wake mlezi, Mola wangu mlezi, usiniache peke yangu na wewe ndiye mbora wa wanaorithi. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين basi tukamuitikia na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema na wakituomba kwa shauku na hofu nao walikuwa wakitunyenyekea wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha waja'alnaha wabnaha ayatan lilalamin na mwanamke aliyelinda uke wake na tukampulizia katika roho yetu na tukamfanya yeye na mwanawe kuwa ni ishara kwa walimwengu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi kwa hivyo niabuduni mimi وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون nao wakalikata jambo lao hili mapande mapande baina yao wote watarudi kwetu الله أكبر الله أكبر لا tumtaji Nuhu wa kabla ya Ibrahimu na Luti pale alipomomba mula wake mlezi aisafishe nchi kwa kuondoa waovu. Tukamwitikia ombi lake. Tukamwokoa yeye na wale walioamini katika watu wake kutokana na shakawa ya kimbunga kikubwa. Tukamlinda kwa nusura yetu na vitimbi vya kaumu yake waliozikanusha ishara zetu zenye kuthibitisha utume wake. Hakika hao walikuwa watu wa shari, basi tukawagharikisha wote. Ewe nabii, wataje Daudi na Suleiman walipotoa hukumu katika kesi ya konde iliyoingiliwa na mbuzi wa watu mbali usiku na wakala mazao yake. Na sisi tulikuwa tunajua hukumu iliyohusiana na kesi hiyo. Kisa cha hiyo hukumu, mbuzi waliingia usiku mmoja katika konde ya mtu. Wasibakishe kitu. Daudi akahukumu kuwa wale mbuzi wawe wa mwenye konde kulipia hasara yake. Suleiman akatoa hukumu nyingine akasema, mbuzi wale wabakie mikononi mwa mwenye konde mpaka itapomea tena mazao yake na avumilie kwa aliyompata. Na baada yake warejeshiane Basi tulimfahamisha Suleiman hiyo fatwa. Na wote wawili tuliwapa hikma na elimu ya maisha na mambo yake. Na tulimfanyia Daudi pamoja na milima iti na imtakase mwenyezi mungu kama alivyokuwa anamtakasa ye Daudi na kila lisiyokuwa linamwelekea mwenyezi mungu. Na kadhalika tuliwafanya ndege hivyo hivyo wamsabihe mwenyezi mungu pamoja naye. Na tulifanya hayo kwa uweza wetu usioshindika. Tukamfundisha Daudi kufuma nguo za chuma ili zikulindeni katika vita vyenu basi mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyokuneemesheni. Na tulimsahilishia Suleiman upepo unaovuma kwa nguvu mtumikie na huo ulikuwa unakwenda kwa kufuata amri yake mpaka kwenye nchi tuliyoizidishia khali yake. Nasi ni wenye kuyajua yote hayo, halitupotei kubwa wala dogo. Na tukawafanya mashetani wamtumikie kwa kuzamia chini baharini kumletea lulu na marijani na wakifanya kazi nyinginezo kama kujenga ngome na majumba kifalme. Na sisi tulikuwa tukiwaangalia katika kazi zao hizo. Basi hapana hata mmoja wao aliyepata shida wala hawakuvunja amri ya Suleimani. Ewe nabii, mtaji Ayubu pale alipomwita Mola wake mlezi na maradhi alikwisha mdhoofisha na akasema, "Ewe Mola wangu mlezi, hakika nimesibiwa na madhara na yananiuma." na wewe ni mbora urehemu. Tukamwitikia kwa aliyoyaomba, tukamwondolea madhara na tukampa watoto kwa kadiri ya waliokwisha kufa. Na tukamwongezea mfano wa wale kuwa ni rehma iliyotokana na fadhila yetu na pia ni kuwa ni kumbusho kwa wenginewe wanaotuabudu ili wapate na ukusubiri kama alivyosubiri yeye na wakatumai kupata rehema ya Mwenyezi Mungu kama alivyotumai yeye. Ewe nabii Watajie watu wako habari za Ismail na Idris na Dhulkifli. Wote hao ni miongoni mwa wanaosubiri wakahimili taklifa na shida. Na tukawajalia miongoni mwa watu wa kupata rehema yetu. Hakika hao ni katika waja wetu wema. Ewe nabii, taja kisa cha Yunus aliyemezwa na samaki. Pale alipoona dhiki kwa vile watu wake walipopuuza wito wake Naye akawahama kenda mbali nao na huku amewakasirikia. Akadhani ya kuwa Mwenyezi Mungu amemruhusu kuwahama na kwamba haitopita hukumu juu yake. Samaki akammeza na akaishi katika kiza cha bahari. Akamwita Mola wake mlezi kwa kumnyenyekea na kuungama aliyokuwa nayo akasema, "Ewe Mola wangu mlezi, hapana wa kuabudiwa kwa haki ila wewe. Ninakutakasa na kila lisilokuelekea wewe." Ninaungama kwa hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao kwa kutenda yasiyokupendeza. Tukamwitikia kwa aliyokuwa kiaomba na tukamvua na dhiki aliyokuwa nayo. Na mfano wa hivi ndivyo tunavyokuwa waumini wanaungama makosa yao na wakatuomba kwa usafi wa moyo. Na kitaje kisa cha Zakaria alipomwita Mola wake mlezi baada ya kushaona uweza wake subhanahu kwa alivyomtia katika nafsi yake matarajio ya rehma yake. Alisema, ewe mola wangu mlezi, usiniache mpweke bila kuwa na mrithi, na wewe ndiye mbora wanaorithi, kwani wewe ndiye utakayebaki baada ya kumalizika viumbe vyote. Tukamtimizia matumaini yake, na tukamwitikia dua yake, na tukamtunukia juu ya ukongwe mwanawe Yahya, tukamfanya mkewe tasa aweze kuzaa Hakika wasafi hao manabii walikuwa wepesi wa kutenda khairi tunayoitaka waitende. Na wanatuomba kwa kutumai rehema yetu na kuihofu adhabu yetu na walikuwa hawamtukuzi mtu wala hawamwogopi mtu isipokuwa sisi tu. Pamoja na hawa simuli ya kisa cha Mariamu aliyeulinda uke wake nasi tukamfikishia siri katika siri zetu. Tukamjali achukuwe mimba bila ya mume na tukamjalia mwanawe azaliwe bila baba akawa yeye na mwanawe dalili iliyo wazi ya uweza wetu kugeuza sababu na vinavyosababishwa na hakika sisi ni waweza wa kila kitu hakika mila hii nayo ndiyo Uislamu ndiyo mila iliyo sahihi nayo kupasini kuilinda kwa kuwa ni mila moja iliyoshikamana wala kuhatilifiana baina hukumu zake basi nanyi msifarikiane katika mila hii kwa makundi na vyama na mimi ndiye muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote basi niabudu ni mimi tu wala msinishirikishe na mwingine. Na juu ya kuwepo uongozi huu aghlabu ya watu wamegawanyika kwa mujibu wa matamanio yao wakafanya mambo yao ya dini mapande mapande wakawa makundi mbalimbali mbali. na kila kundi laturejea sisi tulihisabie vitendo vyake.